duobla jubileo por plurobla poeto. Mi bone memoras la impreson quion causis al mi la legado de Hetairo Danzas de Eli Urbanova antau plurai iaroi. Vere impresa libro mal facile classificebla. Ciu memor libro, ciu tag libro, ciu mem biografio, ciu duone fictia, duone reala recreo de fortega personezzo, dum la legado cae relegado conturigis antau mi hom figuro tutte originala, ne comparebla cun iu aen alia en la esperanta mondo, almenau la mia cono. Tra la pagioi de tiu verco, si notis siaen travivajoin, foie intimaen, foie esperantistaen, foie etzinaen, foie artistaen, alivorte tutan gamon da variae manieroi conduti en la movo plena socio quie si vivis. Resultis figuro de virino prescau absolute libera. En la mezzo de la dudeca iarcento, si spertis ian spiritan liberezon, quiu facte ne estis ofta, ancora ho dio ne estas. Si ne ligigis al convencioi, si malferme parolis prisiei amoi cae amoroi, prisiei admiratoi en la esperanta mondo, cun aparta altirigio alla hungaro Julio Balgi, presia maniero consideri la poesion cae presia propra maniero construi poesion en sia interno. Complexa cae fascina personezzo. Si confessis che sin allogis tri potenzae intelectae aferoi en la vivo, astrologio, musico cae esperanto. De sia si lernis belegan instruon. Memoru eli, kiu ne comprenas musicon estas neclerullo. Tio ne signifas che ciu devas frappeti pianon au knari sur violono. Temas pri tio, lerni musicon almenau ausculti. Ne percepti gin sole per sensoi kiel nicotinon au alcoholon, sed ausculti gin active. Egale ciu acustice au ideologie, ciu nit sequas la motivon de la componajo, au ciu ni gin ligas cun propra romantica imago. Compreneble, plei perfecte perceptas musicon tiu ciu la vergon bone conas, cae dum la auscultado, gin sam tempe analisas cae sam tempe cun creas. Memoru eli. Cae oni parolis ne nur pri musico, sed ancao pri literaturo, pri artoi generale. Tiel eli Urbanova creis sian vercon, cun delicata cae profunde personae sento cae stilo restas in nia menso la ideo che si estis absolute honesta con si mem. En citiu iaro 2022, la esperanta mondo memoras duoblan daton relate al si. Passis cent iaroi de sia nascigio, februaron 1922, cae dec iaroi de sia forpasso, januaron du mil dec du. Facte, si ne passis for, si restis, kiel unica autoro, kiel unica homo en nia mondo. Si nascidis en Cechuio, instruis musicon, pianon, violonon, cae violoncelon, vercis ancau cehe, cae esperantistigis en 1948 si plur foi ricevis premio in en la bellarte concurso de universala esperanto asocio poste farigis iu janto kaj la esperant lingvan verkistan asocion en 1997 si estis anka membro de la akademio de esperanto kaj honora membro de UEA Citiui tre resumae biografiae notoi prenitae el Wikipedia estas verae, sed ne suficias por ec coni la grandan Eli Urbanova. Por tio, oni devas legi sciain vergoin. Tian alt staturan artistinon oni devas honori cae omagi por ciam.